Voor die leier van die koor, diezelfde muziek soos die lied oor die paarskuip. Het salem van David, Heere, ons Heere, die hele aarde in die lucht daarboe wijst dat de koning is en dat hij regeer. Ook kleinkinderkie sing oor die kraag. Die vijande moet het weet, mensen wat tien is, moet stil bly. Jy het die lucht in die maan en die sterren met uw handen gemaakt. Wanneer ek daar nog kyk, dan denk ik, een mens betekent niks. Hoekom denk je aan mensen? Hoe kom onthou iemand wat net een mens is? Je het die mens amper soos een engel gemaakt, je het vir hom eer gegee en je het hom belangrijk gemaakt. U laat hom regeer oor alles wat u gemaakt het. Je het gesê hy is die hoof oor alles, oor die skape en bokke en beeste, ja, oor hulle allemaal, en oor die wilde dieren, oor die voels in die lucht en oor die vissen in die sedert, oor alles wat in die sedert zwemt. Jere, ons Jere, die hele aarde wijst dat u koning is.